om aan hulle te gee nie, net Kaleb sien van Jefunne sal die land zien, en aan hom en sy nageslag sal ek die grond gee waarop hy geloop het, want hy het die Heere getrouw gevolg. Dit was oor jylle dat die Heere vir my kwaad geword het en gesê het, ook jy sal niet die land ingaan nie. Jou ja, assistent, Boosja sien van Nen, hy sal daar ingaan. Moedig om aan, want dit is hy wat Israël die land in besit zal laat nemen. Jelle babaikies van die hele gesê het, hulle sal buitgemaak word, en jelle kleeters wat nou nog niks weet nie, hulle sal die land ingaan. Ek gee dit vir hulle en hulle sal dit in besit neem. Jelle moet nou onrooi in die woestijn intrek, al met die pad na die reedsee toe. Toe het jelle uitgeroep, ons het in die Heere gesondig. Ons wil optrek en gaan veg soos die Heere ons God ons beveel het. Jylle het jylle wapens gegryp en gedinkt as kinderspeeliekies om die bergwereld te gaan verover. Maar die Heere het voor mij gesê, sê vir hulle hulle moet nie optrek om te gaan oorlog maak nie, want ik is niet by hulle nie. Hulle sal nie hulle vijande verslaan nie. Ek het dit vir jylle gesê, maar jylle het niet geluister nie en in opstand gekomen teen die opdracht van die Heere. Jylle was moedswillig en het al die bergwereld toegetrek, maar die Amorite wat in daardie gebied woont, het teen jylle opgeruk en jylle verjaag soos een swerm bije dit zou so doen en jylle van seer af tot bij Gorma uit mekaar gejaag. Tred dat jylle berou dat jylle dit gedoen het en jylle het jylle nooit bij die Heere kom kla, maar hy het nie na jylle geluister nie en om nie aan jylle gesteer nie. So het het gekom dat jylle so lang bij Kades geblei het.